كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo došli do poglavlja izgradnje ili postavljanja temelja gra, grada Vasit. Grad Vasit, odatle i onaj naziv El Aqide al-Wasitije od šeha l-Islami bin Tejmije, što je bio njegov odgovor jednom čovjeku koji je došao iz grada al-Wasita, odnosno Vasta, sa nekoliko pitanja šubhi i tadašnjeg dakle, vremena i novotarija koje se pojavile onaj, e, među narodom. Pa je bio šeha l-Islamov odgovor na, na to takozvana El Aqide al-Wasitije. Naime, Hadžađ e, ibn Jusuf, je došao do određenog mjesta gdje je zatekao, vidio jednog monaha kako mu se magareca pomokrila na obali rijeke pa je uzeo i sakupio taj prah i bacio u rijeku pa ga je Hadžar pozvao i rekao zbog čega si to uradio, šta ti je zasmetalo, kaže u našim knjigama piše da će čovjek koji bude onaj, da će neki čovjek doći ovdje i sagradit će onaj mežđit i da će se tu obožavati Allah sve dok bude ikoga od muslimana na Dunjalku. Pa je, kaže, tom prilikom Hadžađ naredio da se sagradi na tom mjestu onaj grad, odnosno Mežid, pa je oko tog Mežida El Džamije nastao grad Vast. Ove godine je preselio e, dakle, pre, eh, kraj 83. preselio Abdulrahman ibn eh, Džuhejre, Haulani el Masri. Prenio je, bio je tabin, prenosio je hadise od nekolicine ashaba, a bio je i živio u vremenu Abdulaziza ibn Mervana, eh, vladara Egipta. On ga je bio postavio kao namjesnik, odnosno kadijom ili sudijom i tako, tako onaj, eh, istovremeno i sudijom za izvršavanje šarijatskih kazni i namjesnikom Betul Mala. Svaki godine je imao platu od 1000 dinara, ali kad je nikada nije zadržao kod sebe, kad god bi je dobio, podijelio bi je drugima. Tarik ibn Šihab, ibn Abdu Šems, Lahmesi, vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem borio se sa Ebu Bekrom Sidikom i Omerom radijallahu anhu više od 40 bitaka. Također ove godine preselio Ubejdula ibn Adi ibn al-Khayyar doživio je vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosio je ashaba. Također ove godine je preselio i Mersed ibn Abdullah ibn Abdul Khair al-Yazani. Ove godine su ubijene od strane Hadžadža neki od Karija i od Alima koji su bili na strane Lešasa, Neki od njih su pobjegli, a neki su dakle izgubili život u samoj bitci. Ima one koje, bilo i oni koji je Hadžadž zarobio pa ih je pobio, a njegova osveta nije bila samo zato što, je, što su oni stali na stranu eh, Ešasa, nego njegova osveta je bila još za vrijeme Osmana radijallahu anhu wa arda. Zatim, od onih koji je Hadžadž ubio je bio je Imran ibn Isam al-Dabi, otac od Ebu Hadzi, jedan je istaknuti Alima Basri. Naime, ja sam vama pretprošli put govorio da bi Hadžar pozvao ljude i rekao svjedoči da si šta? Sjeđar, da si kafir. Jest. Što znači da mu lakše oprostio kufr nego što je oprostio da, bi, da je stao na stranu Haridžija i da je onaj bio protiv Osmana, radi Alanhu i tako dalje. Kaže pa onaj e, Imran ibn Isam je rekao Wallahi ma kefertu mundan slemt. Tako me Allaha nisam počinio kufra kako sam prihvatio islam, odnosno kako sam povjerovao. Kaže pa je naredio da bude ubijen. Zatim Ibn Ketir kaže nastala je 84. godina. Ove godine je Abdullah ibn Abdul Melik osvojio Al-Masisu. Ove godine je Muhammed ibn Marwan napao na Jermeniju gdje je u svom pohodu pomio mnogo ljudi, spalio crkve do te mjere da se ova godina nazivala po njihovom dakle, onaj, tarihu eh, godina požara zbog mnoštva zapaljenih, se kaže crkava ili crkvi, crkvi. Zatim je Hadžađ postavio u Perziji Mohameda ibn Kasma i Saqafija i naredio mu da otpočne rat protiv Kurda. Zatim je Abdul Melik na Aleksandriji postavio Iada ibn Ghanama ala Buđajnija, a onda ga je smijenio uh, sa Abdul Melikom ibn Abi El Kenudom. Ove godine je Musa ibn Nasir osvojio nekoliko država Arapskog Magreba. Zatim ove godine su preseli također znameniti ljudi njihovog doba. Među njima spomni Ibn Kathir Rahmanullah Ta'ala Juba Ibn Qarije. Poznati kaže bio po tome što je onaj bio uh, jak retorčar, istaknut pjesnik. Zatim ove godine je preselio Sad Ibn Jasar Šajbani. Uh, i mnogi drugi, čak što više njima se pripisuje i suhbet s Allahim poslanikom sallallahu alaihi wasallam i kaže i mnogi drugi koji je Jusuf, odnosno koji je Hađar ibn Jusuf pobio od ashaba i od tabina. Ove godine je preselio Utbe ibn Munzira Sulemi, također ashab, ubrajao se među stanovnike ili e, pripadnike Sofi, siromašne muslimane, također preselio Imran ibn Hitan al-Haridžija, na početku je bio od Ehlusunuta od džemata, zatim se oženio sa jednom Haridžikom, misleći, misleći da će je navesti na te obu, na pokajanje, će na promijeniti mišljenje, naproti desno se suprotno. Ona je njega uvukla u Haridžizam da prihvati ideje eh, Haridžija i on je bio poznat po onoj strofi kad je ubijen Alija Ravi Allahu Anhu, pa kaže o udarce, o udarcu onoga bogobojaznoga, bojaznoga, bojaznog, koji nije htio da dostigne kod zila Arša, kod gospodara Arša, osim zadovoljstvo. Međutim, njemu, su, onaj, njemu nisu ostali e, dužni, pa mu je odgovorio Imran ibn Hatan, odnosno Imran ibn Hatan su odgovorili na drugim strofama, kaže o udarcu nesretnoga nije se, kaže, htjelo kod gospodara Arša, osim da se postigne propast. Također ove godine mi smo govorili da je poginuo, odnosno da je ubijen Abdurrahman ibn Ešas el Kendi. Neki kažu da je ubijen godinu nakon toga. A povod tome je bio da je Hadžaž napisao Retbilu, e, kralju Turkmena, kojim je Ibn Ešas pobjegao, tako me Allaha, osim kojeg drugog Boga nema. Ako mi ne pošalješ Ibn Ešasa, poslaću ti, kaže, hiljadu hiljada jer mi smo već govorili da u njih milion nije postoje kao broj, pa su koristili 1000-1200 milion vojnika i ja ću, kaže, uništiti tvoju državu u potpunosti. Kada se Retbil uvjerio u istinitost Hadžađovih riječi, dogovorio je se sa svojom svitom, svojim savjetnicima da Ibn Ešasa e, preda. Druga predaja koja se prenosi o Abdurrahmanu Ibn Ešasu jeste da je Abdurrahman Ibn Ešas bio bolestan i da je Eh, Ratbil ga ubio i poslao njegovu glavu, jer to je očito neko bilo znamenje kad su odvajali glavu od tijela, jer to je bilo neko znamenje kao dokaz da ga je fakat ubio. Kod nas danas to se sve šta jeste, poju, posoliju, pobiberiju, paprikaš, sve, sve se dakle slika šta se jede i šta se onaj pije i zato ne ima više ni beričita u kućama. Kaže se da je, da Ibn Ketir spominje i također od predaja da je eh, on zamolio hađađa, da mu ne daje 10 godina harađ, međutim hađa se složi da mu ne daje 7 godina, a treća predaja da je on isporučio Ibn Ešasa sa svojim e, pratiocem i da je navodno sa neke palače i uz, onaj, sa neke visine se Ibn Ešas bacio ubivši sebe i ovoga drugoga koji, za kojeg je bio onaj svezan, pa su oba dvojica onaj, e, umrli. Nakon toga kažem, njegova glava je poslana Hadžađu. Hadžađ je naredio da se njegova glava pronese kroz Irak, zatim da se odnese Abdulmeliku, pa je nošena kroz Šam, zatim je poslana Abdulazizu u Egipat, pa je nošena tamo u Egiptu i kaže da njegova glava zakopana u Egiptu. Abdurrahman Ebu Mohamed ibn Ešas ibn Al-Qais od njega prenosi Ebu Dawud ibn Nesai od njegova oca, od njegova djeda, od Ibn Mesuda, hadis ako se raziđu dva trgovca dok je još roba prisutna, onda je riječ koja se uzima u suđenju, odnosno kao dokaz, jeste riječ prodavca ili ako se njih dvojica udruži zajedno oko jedne, jednog dogovora. Ibn Kethir kaže ono što mi je čudno učitao u ovoj priči jeste da su ljudi tadašnjeg doba dali njemu, kaže, prisegu, a nije bio od Kurešija, nego je bio Kendi iz Jemena. Zna se da su ashabi sakupili na dan Safife, da se dogovore kome će pripasti vlast i da su dogovorili da vlast ne pripada osim Kurešijama. Kada se neko pobunio za vlast Ebu Bekra i Sidiha, rekli su neka bude od nas emir, neka bude od vas emir, pa su ashabi odbili, odnosno e, u prisustvu Sada ibn Ubade, njegova riječ je bila odbrčena, pa je rečeno može biti samo emir iz Kurešija, pa kaže Ibn Kethir, rahmehullah ta'ala, ovo je očigledno bila bio put posrtanja mnogih tih koji su dali njemu prisek, koji su družili sa Ibn Ešasom, jer nikako nisu mogli izabrati halifu od koga, od, mimo, nek, mimo drugog neko od, osim Korejšija. Zatim, te godine preselio Ajub ibn Kharije što malo prije ga spomenuo, njegova mati je, odnosno imao je e, naziv, odnosno pripisivane svoje majici, otac mu je bio jezid ibn Kais ibn Zurare, El Hilali, za njega se također kaže da je bio e, nepismen, ali da je bio jak retoričar, uprkos tom bio jak retoričar, bio je prijatelj Hadžađa, pa je stao na stranu Ibn Ešasa u vrijeme njegove fitne. Pa kada je Hadžađ, Hadžađov vojska kad su ga zarobile, on je njega pozvao i rekao e, ako se ne pokaješ od onoga što se učinio, ja ću ti, kaže, onaj, skinuti glavu, i zato što stao na stranu Ibn Ešasa i normalno ovaj se nije imao zašto pokajati, odnosno nije kajao svoje stavove pa ga je, kaže, ubio, ali se Hadžač nakon toga pokajao što ga je ubio. Rauha Ibn Zimba, Ibn Sulame al-đuzami, također istaknuti tabijin prenosi od svoga oca, neki kažu da njegov onaj otac bio ashab, odnosno da je bio u društvu sa Tebimom Darijom, Badi ibn Samitom, Muavijom, Kabul Ahbar, i drugima i od svih ovih i prenosi. Kaže, Ruh je bio prijatelj Adulmelika poput njegovog vezira, to jest njegovog savjetnika, još od vremena Mervana, od dana ili borbi na Merađu Rahev. Muslim ibn Hadžađ kaže da je Ruh ibn Zimba bio ashab, međutim, tačno je da je bio tabin, da nije bio ashab i njegov, odnosno njegov, onaj, njegov ubijstvo je naredio Abdul Melik, također se pokajao zbog toga što, je, što ga je ubio. Zatim nastala 85. godina, kaže Ibn Ketir da Ibn Đarir u svom tarihu, to jest svojoj istoriji, spominje da je ove godine tek ubijen Abdurrahman Ibn Ešas, a tačnije da je ubijen godinu prije. Ove godine je Hadžađ u Horasan smijenio Jezeda Ibn Muhalleba. Naime, eh, Hadžađ je čuo za nekog gatara monaha da proliče navodnu sudbinu, pa je ga upitao šta nalazite, kaže, u svojim knjigama o nama. Ima li priča o nama i o vama? Kaže, ima. Kaže, šta ste našli o Emiru Lumumini, kako su njegova svojstva? Kaže, ja kralj, kogod mu se suprostavi, bude je savladan. Kaže, zatim, ko će ga naslijediti? Kaže, čovjek po imenu Velid. Zatim, kaže, šta će se, kaže, desiti? Imaće, kaže, onaj ko će njega naslijediti je čovjek čije će ime biti poput imena vjerovjesnika. Kaže, znaš li meni? Kaže, ne znam, ali sam obaviješten od tebi. Kaže, ko će nakon mene vlati rakom? Kaže, jezid. Pa je onda se hađađ prepo u koji jezid će da ga naslijedi, pa kaže onaj, da su bila trojica jezida o kojima je on razmišljao, pa je susreo se sa Ubejdom, svojim prijateljem, pa kaže razmišljao sam jel se radi o jezidu ibn Abi Kepše, jezidu ibn Husainu i Numeiru, jezidu ibn Dinaru. Međutim, kaže, ni jedan nije bio u Iraku i nijedan, kaže, potrebe se poiš. Za njene, kaže, to je sigurno jezid ibn Muhalleb. Pa je napisao Hadžač pismo Meliku tražeći od njega da ga on smijeni iz Iraka, Pa, ga, pa mu je Abdelmelik odgovorio pismo u kojem je potvrdio njegov vladan, rekao da nema potreba se boji, da neće biti smijenjen, tako dalje, da na taj način sigurno on je bio ubijeđen, dakle Abdelmelik me neće zamijeniti jezidom Ibn Helebom, nego nešto drugo, sigurno će doći do vojnog udara, što kaže naše komšije, vojnog puča. Kaže, pa ga je zbog toga smijenio. Ove godine je ubijen Musa ibn Abdullah ibn Hazim u Turmuzu. Naime, nakon ubistva njegovog oca, Abdullaha ibn Hazima, nije ostala ni jedna pokrajina, ni jedan grad kojim on mogao da se smjesti sa svojim prijateljem, svojim vojskom, pa je onda izašao, dakle krenuši redom, odpo, onaj, otpočeo ratove, samostalno otpočeo ratove. Kad je došao do Turmuza, kralj ili namjesnik Turmuza je bio slab čovjek, nemuslima, nije se mogao suprostaviti, pa je onda isti taj poslao njemu, Musi poslao darave i poklone, onaj da mu dadne na znanje, da ne želi da se bori protiv njega, dakle ne, ne može mu se suprostaviti. Pa su ga pozvali na večer, dakle Musa su poslali na večer njega i stotinu njegovih najbližih saradnika. Kad su došli ovaj, u palaču kod ovoga kralja, on je pogledao palač, kaj tako me Allaha, jer će mi biti večeras u od ili ću, kaže, odosta da živim. Pa su onda, kaže, pobunili ovi dakle, namjesnici, od onaj, sa, odnosno, jel, svita od ovoga kralja, i došlo je do, do borbe unutar dakle grada Turmuza i Musa i njegovih stotinu vojnika uspjeli su da ih sve protjeraju. Nešto su ubili, nešto su protjerali. I onda je ovaj otišao do jednog namjesnika, odnosno kraja Turkmena, tražeći pomoć. Kaže ovaj njemu, ja kaže, nemam prostora da se borim protiv Musa, ni njegovih ljudi, jer kaže, oni nisu baš za borbu. Drugi kaže, šta je bilo, kaže, tako i tako. Ako te kaže, istjera Musa sa stotinu ljudi, a ti ora se ja suprostavljam čitav njegove vojsci, kaže, ja nemam šanse. Kaže, pa otišao kod trećeg, Eh, da pokuša on da mu pomogne, pa isti, isti stav imao kao i, kao i ovaj. Naime, zateklo su ih kako u pol ljeta su ogrnali ogrtačima od vune i stavili su, umotali su glave i naložili vatru i griju se. Pa su ih pitali šta vam je? Kaže, nama je ljeti onaj, eh, hladno, a zimi nam je vruće. Jer su oni očekivali, dakle, oni koji su napravili na turmuz, da ne može se ući u zimu, niko ne može ući u zimu da onaj se bori jer su bila Arapi nesposobni za borbu u zimi zbog hladnoće i zbog snijega. <clears throat> kaže, pa se vratili, obavijestili ovoga, kaže, protovi se ne bore u skajđini, ovo nisu ljudi. A onda je došao Omar el Huzai i kaže, dopustite meni, kaže, da ja onaj završim sa Musom ibn Abdullahom el Hazim. E pa je došao kod njega, razrušali su ga, dakle, nismo ostali ništa od oružja, kada je ušao kod njega, on njega pita, kaže čovjek poput tebe nemoguće da bude bez oružja. Kaj pa je Musa zdigao grta, onaj svoj uh, grtač, kaže nisam nikad bez oružja, pa je Omer uzeo i ubio ga njegovim oružjem. Također, ove godine je Abdulmelik tio da smijeni svoga brata Abdulaziz ibn Mervana <clears throat> u Egiptu, zato što mu je to uljepšao Ruh ibn Zimba el juzami pa kada je e, već ta odluka pala, ušao kod njega Hubeisa ibn Zubeib iste te noći i saopštio mu smrt njegova brata Abdulaziza, pa mu je kaže, palo to teško, odnosno bilo mu je žao, jer je on traži od njega da prepusti vlast, da, da onaj Abdulaziz prepusti vlast Abdulmelikovoj djeci. Jer ako umre Abdulmelik, nasljeđuje ga njegov brat. On je tražio svog brata da kaže, ako ja umrem prije tebe, prepusti vlast mom sinu, veli da zatim mom sinu onaj Sulejmanu, zatim Jezidu, zatim Hišamu i tako dalje, jer je ovako, kaže, raspored pravio Hadžad ibn Jusuf. Abdulaziz ibn Mervan je bio, po čemu je vama on poznat? Otac od? Jest, njegov otac. Otac od Omera ibn Abdulaziza, tako, kako se jel, onaj, govori pjetog pravednog halife. Abdulaziz ibn Mervan ibn Hakem ibn Abi As ibn Umeje ibn Abdu Šems Ebu Lezbeg al-Hureši al-Emevi, rođeni u Medini, došao je u Šam sa svojim ocem. E, bio je njegov nasljednik ili predstavnasljednik nakon e, e, njegova brata Abdulmelika. On mu je u svom vremenu dao da vlada Egiptom i to 65. godine. Bio je valija sve do ove 85. godine, dakle sve do svoje onaj, smrti. Vi se sjećate priče kako je bilo naređeno da ubije Sejda ibn Amra ibn al-Asa iako su bili prijatelji, ako nije htio i slavo i tako dalje, dok je se i tražio pomagača i kada je slavo onog svoga roba, idi, idi zovni moga brata, brata Jahe, ako sećate kad sam o tome govorio. E, živio je, kažem, jedno vrijeme u Damasku, današnja takozvana Daru Sufije, poznata kao Hanika Sumejstije. Nakon njega vlast iz njegove lozije pripala Omer ibn Abdulazizu, što je dama dakle, poznat kao jedan od petorci, onaj peti od petorci pravednih halifa. Imao je problem sa arapskim jezikom, griješio u arapskom jeziku, čak što više onaj u jednoj priči kada mu je došao neki čovjek Haten, u arapskom je Zet. Pa on kaže Haten i Zalemeni, moj me je Zet, moj me je Zet učinio nepravdu. Pa ga je Abdulaziz trebao da pita men hatenuk. Dakle, u nominativu, a on kaže men hatenek. Ko te je ođerašio, ko te je sunetio, ko te je obrezu. Kaže, kaže, hateneni, hatina radi jahtore nas. Kaže, ođerašio me onaj koji ođeraši ljude. Pa se, kaže, ovi prist nasmijal, Abdulaziz se ukrijeno pitao svog savjetnika šta je. Kaže, trebao se reći men hatenuk. Dakle, u nominativu, ko je tvoj zet, a ne ko te je ođerašio. Kaže, on se od tog trenutka zatvorio u sobu i za sedam dana je naučio arapski jezik. A onda je toliko bio strog po pitanju, arapski jezik strašno osjetljiv. Dakle, upravo zbog tih hareketa, jel, dakle, samih padeža, uvijek se kaže za arapski da ima tri dakle, onaj oblika, to nije tačno, u arapskom ima isto oblici koji kod nas, samo što su kod nas drugačije prikazano, arapa drugačije. <clears throat> Istakni, istaknut su nominativ, onaj, e, genitiv i akuzativ, a kod nas mi kažemo da ima koliko padeža. U Sanđaku? E, ba, nemoj, nemoj mi tako. To je dijalekt, tako narod tamo priča. Onaj, e, I Abdulaziz je tu napravio grešku i kad se zatvorio, nakon toga što je izašao, došao mu je neki čovjek i on njega pita od koga si ti? On, dakle, kada kažeš Benu u, onaj, u genitivu, ene min Beni, ja sam od, a on kaže ja sam min Benu kaže, naći što u svoje plati, kaže, pa mi je stotinu dinara, stotinu zlatnika otkinuo samo zbog jednog, dakle, harfa, što je pogriješio jednom harfu. Dobra, dobar metod učenja arapskog jezika. Prenosi se da je Abdulaziz ibn Merva napisao Abdullahu ibn Omeru, reci mi kakve su tvoje potrebe, pa je Ibn Omer rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve rekao, gornja ruka je bolja od one donje. Po kreni sa onim ko ti je, dakle, u obavez da mu daješ. Ja od tebe neću, kaže, ništa tražiti, posebno nego od onoga što mi Allah Đešanu dao od tebe, ja ću, kaže, uzeti. Kaže, Suvejd ibn Qajs poslao me Abdulazi iz ibn Mervan sa hiljad dinara ibn Omeru, pa sam mu došao i stavio sam pred njega sajedno sa pismom, pa on je, kaže, onaj, nije prenoćio, ni došla ni noć, da nije sav taj imetak, odnosno 1000 dinara zlatnika, podijelio među siro, siromasima. Također od njegove riječi je poznato, dakle, Abdulaziz je bio poznat po bogovojaznosti više nego njegov brat Abdulmelik. A govorimo nešto kasnije o Abdulmeliku, kakav je bio njegov uh, život prije vladavine i život posle vladavine. Uh, Pa kaže, čudim se vjerniku koji vjeruje ubijeđenje da Allah daje na faku i da će ga Allah subhanahu wa ta'ala obskrbiti kako, se, on, kako gomila je metak, umjesto da zaradi veliku nagradu kod Allaha Đelšanuha kada mu dođe smrtni čas i kada mu se onaj i metak pred njega stavi, on nema nikakve vrijednosti. Kaže, pa su ispred njega donijeli 300 pregršti zlata. 300 pregršti zlata. Pa kaže, tako me Allaha, volio sam da je ovo džubrivo razasuto po zemlji. Hidžaza. Kaže, doneste mi čefine kojim ćete me umotati. Pa kaže, kako ste dugi za, odnosno kako ste kratki za dugoga, kako, ste, kako vas je mnogo. Prenosi se od Jakuba ibn Sufjana, od Bekira, ibn Le, od Leisa, ibn Sada, kaže kada mu je došla smrt, odnosno smrtni čas u ponedljak 13. džumadil ula, 86. godine, pa se onda kaže Ibn Ketir ovdje došlo razređenje eh, godine njegove smrti, onaj upitao je šta se kaže ono tamo čuje i kaže čuje se onaj koji kopa kaburove. I kaže da sam Bog dom ja bio onaj koji kopa kaburove pa da ne imam kaže onaj šta da nosim pred Allaha kao odgovor. Ibn Jarir ka, prenosi, odnosno bilježi predaj od Abdomelka ibn Merovana da je napisao svom bratu Abdelaziz dok je bio u Egiptu, da tražeći od njega da prepusti vlast njegovom sinu Velidu nakon njegove smrti. Jer, kaže, on mi je najdraže dijete, pa je Abdelaziz napi, napisao, ja, kaže, vidim Ebu Bekra ibn Abdulaziza isto ko što ti vidiš Velida. Dakle, ja vidim svog sina Ebu Bekra isto ko što ti vidiš Abdula, onoga, svoga Velida. Pa mu je te godine naredio Abdul Melik da cijeli harar, zekat i sve ono što uzima iz Egipta pošalje njemu, a onda a znalo se da Abdulaziz, dakle sve što je ubirao, ostalo je njemu. On je vladao i on je raspoređivao imeta kako on htio. Kaže, ti znadeš da čitav Egipat i čitav arapski Magreb sve ono što sam dakle vladao nikad ti nisam nos, dakle nikad nisam slao meni je kaže tebi je toliko godina ostalo nam je, kaže, nešto malo. Ne znam ni ja, ne znaš ni ti. Kome će, kaže, prvom smrti doći? Ako hoćeš da se mučiš sa onim što je ostalo i sa ostatkom moga života, ona ja ću kaže, poslati. Pa se, kaže, Abdul Melik sažalio i rekao, neće, kaže, te više ništa tražiti dokle god si živ. Ili dok, dokle god smo živi. Kaže se u jednoj predaji da je onog trenutka kada je Abdulaziz odbio da preda vlast njegovom sinu Velidu, kada dakle, života i svoga i onoga Abdulmelikovog, da je rekao Allahumma innehu hatani faqtauhu, kaže gospodar moj, on je kidao rodbinske veze, pa ti kaže njega raskini, pa ga je Allah subhanu tala te godine i usmrtio. Ove godine je data prisega za vrijeme života Abdulmelika njegovom sinu Velidu, zatim njegovom sinu Sulejmanu. To je bilo odma nakon Abdulazizove smrti, to jest Abdulazija ibn Mervana, data mu je prisega u Damasku, a onda su sva ta područja pripala ona njemu nakon njega Sulejmanu. Kada je završeno sa prisegom, onaj prenešena je vijest u Medinu da se dadne prisega, pa je Sejid ibn Musejib odbio da dadne prisegu za života Abdulmelika. Kaže Ibn Kethir, pa je Hišam Ibn Ismail, namjesnik Medine, naredio da bude bičovan sa 60 udaraca i da se onaj odjene sa takvom i takvom odjećom, odjećom da se postavi na devu i da se sa njim dakle, voda, vozaju po, po Medini. Kada su došli do de Bab, onaj, on je rekao tako mi Allaha da sam znao da ćete me smjestiti u zatvor, ne bi se o, o, dakle, obukao. Dakle, dosta što ste mi istukli, ostavim po njih još me vozite u zatvor. Pa je, kaže, Abdul Melik čuo za ovaj događaj i on naredio je Hišam ibn Ismail Mahzumiju da ga pusti i nek kaže nek te sram bude jer Said ibn Musaib nije bio od onih koji se suprostavljaju to što nije htio da dadi prisegu zbog, dakle nije htio da dadi prisegu zbog mog života što sam ja živ. Ove godine je preselio Eban ibn Uthman ibn Afan, također jedan od namjesnika Medine, bio je od Fahiha, to jeste pravnika Medine, destorci pravnika Medine. Također, Hald ibn Jezid ibn Muavi ibn Abi Sufjan ibn Sahr ibn Harb ibn Umeje, jedan od najvećih učenjaka Kurešija koji se posvećivao prirodoslovnim naukama. Čak što više, njemu se pripisuje osnova poznavanja hemije, hemijski sastava, formula, da je on primjenjivao još u tom dobu, to jeste prvom vijeku, dakle, Hidžej. Kaže da je učio ovo od Merjaniša, jednog od eh, onaj, monaha, a Halid je bio poznat po svojoj retorici, poznat je bio po svom pjesništvu, pjesništvu isto kao što je bio njegov otac. Zatim je nastala 86. godina. Ove godine je Kutebe ibn Muslim, namjesnik Hadžađa, krenuo na, u pohod na Merv i Harasan, u borbi protiv Turkmena i mnogih drugih dakle nevjernika. Kaže da je u tim svojim pohodima mnogo zarobio i od plijena i od ljudi, odnosno oni su zarobljavali žene i djecu, a nisu ona, i muškarce. Muškarci su bili ona, ratnici. Zatim mu je, kaže Hadžaž, napisao pismo u kojem je naredio da ne smije stati sa svojim vojskama. A onda kaže, kada kreneš sa svojim vojskama, nemoj nikada pustiti da tvoje vojske u pohode idu prije tebe i u povratku da idu iza tebe. Dakle, uvijek ti moraš biti onaj koji će se mogućnosti prvi sa, susret sa uh, neprijateljima. <clears throat> Između zarobljenih bila je žena od Bermeka, uh, oca Halda ibn Bermeka, pa je Kutebe ovu ženu poklonio svome bratu Abdullah ibn Muslimu, i ona je zatrudna od njega, a onda kada su vraćali zarobljeni, ona se vratila s svome čovjeku, već je bila zanijela od Abdullaha ibn Muslima. Dijete je ostalo kod njih sve dok nisu došli onaj, e, kod, e, u vrijeme hilafeta Bani Abbas. Ove godine je Šamom i Basrom i Vastom zavladala kuga, poznata djevojačka kuga, zato što je pr prvo se pojavila među djevojkama i ženama. Ove godine je Muslim ibn Abdul Melik napao na Bizantiju, također u svojim pohodima, dakle, onaj, e, zarobio i pobjeđivao i zarobio mnogo i življa i, i metka. <clears throat> Ove godine je preselio Abdumelik ibn Mervan. On se smatra roditeljom emevijskih halifa. Abdumelik ibn Mervan ibn Hakem ibn Abi As ibn Umeje, Ebul Valide Emevi, Emirul Mu'minin, njegova mati Aisha bint Muavija ibn Mughira ibn Abil As ibn Umeje. Slušao je od, dakle, predaje od Osmana ibn Afana, učestvovao je u, dakle, kojim se nešto valo dar, to jeste uh, mjesni parlament ili skupština, kako već hoćete, zajedno sa svojim ocem, a imao je samo 10 godina. <clears throat> Krenuo je sa ljudima na Bizantiju kad je imao, odnosno 44. godine, bio je namjesnikom Medine, imao je samo 16 godina. Namjesnikom Medine postavio ga je Moavija, a sjedio je zajedno sa fakihima, to jeste sa pravnicima, sa ulemom, sa pobožnjacima i dobrim ljudima. Prenosio hadise od svoga oca, od Džabira, od Ebu Sejdala Hudrija, od Ebu Hureyre, od Ibn Omera, od Moavije, Umu Seleme, Berire, od Ajše, radijallahu anha, od Hala ibn Adena, Jurve ibn Zuherija, odnosno ova Berira je bila oslobođena robke od Ajše, tako da je do njega dolazili ti hadisi. Muhammed ibn Serin kaže da njegov otac mu dao ime Kasim i da se on zvao jedno vrijeme Ebul Kasim, a onda mu je promijenio u ime, odnosno promijenio mu ime na Abdul Melik i on je bio prvi koji je dobio ime na ovaj način, to je da se zove Abdul Melik. Hilafet mu je prisegnut 65. godine po Hidži, u vrijeme njegova oca još i dok je vladao Ibn Zubair, on je bio namjesnikom Šama i Egipta sedam godina, a onda kada je Ibn Zubair onaj, ubijen, onda je zavladao čitavim islamskim svijetom. To je se, bilo 73. godine, a e, Ibn Zubair je vladao ostatkom islamske države, onaj Abdul Melik samo Šamom i Egiptom. <clears throat> Abdul Melik je prije hilafeta bio poznat po ibadetu, po zuhdu, po fiku. Bio je poznat po tome da je čita svoj život prije hilafeta provodio u džami, učeći Kur'an, i bio je, kaže, onaj e, visok čovjek, odnosno srednje grasta, nije bio visok ni nizak. Zubi su mu bili povezani zlatnom žicom, a zbog toga često nije mogao da zatvori onaj usta, pa bi mu ulazile muhe u usta dok je spavao. Pa smo dal dali nadimak Ebu Zubab, otac muha. Nije bio mršav, nije bio debeo, imao je oštar nos, istesano lice i bijelo lice, također brada mu je bila onaj lijepa, odnosno bijela, kaže se za njega da nije farbu u bradu, ne kaže da jeste farbu bradu. Nafija kaže, u Medini nisam vidio nikoga da je privrženiji fiku i učenja Allahove knjige kao što je to bio Abdul Melik ibn Mervan. Ameš prenosio debu Zinada pa kaže bio je od četvorci fakiha ili pravnika Medine. Said ibn Musayib, Urve, Kubejs ibn Zuaib i Abdulmelik ibn Merwan prije nego što je uzeo vlast u svoje ruke. Od Ibn Omera se prenosi da je rekao ljudi su rađali djecu, a Mervan je rodio oca, to jest Abdulmelika. Kaže, jednog dana ga je vidio, pa kaže, i kada se ljudi raziđu, najbolje bilo da se okupe oko ovoga čovjeka, misleći na Abdul Melika. Saled prenosi od Ibn al-Arabija pa kaže i kada je Abdul Melik preuzeo hilafet u njegovoj sobi je bio Mushaf, a on ga je zatvorio i rekao u kaže razilazimo nas dvojica. Također u jednoj predaji kaže se da je stavio Mushaf u svojoj sobi pa kaže ovo je posljednji terutak u kojem smo se družili ja i ti on govori Mushafu. Abdul Melik je bio poznat po tome da je volio da vodi ratove, da proljeva krv, Također bio je odlučan, bio je opasan, bio je oštrouman, bio je jak političar, dobro je poznavao ovo svjetsku politiku, nije ostala niko kom se suprostavio, da ga on nije presobom uklonuo. Njegova mati je bila Ajša bintu Muavije, ibn Mughir ibn Bila As. Njen otac je Ebu Muavije, on je otkinuo eh, nos od Hamze, Amidža Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem na dan Uhud, odnosno bitci na Uhudu. Said ibn Abdulaziz kaže i kada je Abdulmelik krenuo prema Iraku da se bori protiv Musa ibn Zubeira, krenuo je sa njim jezid ibn Esved al-đaraši. Kad se susreli kaže ovaj Allahumma hađez bejne hadhejn al-đebelejn kaj gospodaru razvoj između ova dva dakle brda i dadni vlast onome koji ti je draži. Kaže pa je pobjedio Abdul Melik, iako Abdul, odnosno, iako je Musa bio jedan od, uh, da kažem, dobrih prijatelja Abdul Melika, a o tome smo spomenuli kako je onaj kako ga je ubio i da, da se pokajao zbog njegovog ubijstva. Kada je prihvatio vlast, kar je Said ibn Abdulaziz, kada je prihvatio vlast, kada me data prisege napisao Abdullah ibn Omer ibn Khattab, Bismillah rahman rahim od Abdullah ibn Omera, Abdul Meliku, Amir al-Mu'minin, selamun alejke, hvalim Allaha pred tobom, onoga koji drugog Boga mimo njega nema. A zatim, ti si, kaže, pastir, svaki pastir će biti pitan za svoje stado kaže Allah je jedan osim kojeg drugog Boga nema, on će vas sakupiti na sunjem danu, što sumnje nema, ko govori bolje od Allaha, pa onda rekao niko, jer ovo je citirao, ovo je samo ajet. Prenosi se, kod, odnosno Behik prenosi da je Abdul Melik izgubio jedan put jedan fils, to jeste novčanicu, pa je iznajmio tu jamu gdje, gdje je bila septička jama, pa je iznajmio jamu za 13 dinara, da i naredio da se isprazni i da taj onaj filc, odnosno tu novčancu, uzme kovanu novčancu, pa su ga pitali zbog čega se to uradio kada je na njemu je bilo iskovano Allahovo ime. Ameš prenosi pa kaže, obavijestio Muhammed ibn Zubair da je Enes ibn Malik napisao Abdul Meliku žalajući se na Hadžađa i kaže da sam, kaže, bio čovjek koji je služio Isa ibn Merijema i da su me vidjeli kršćani, počastrali bi me, ne bi me ponižavali da sam, kaže, služio Isa, alaih salatu wasalam, pa da me vide jevreji, počastili me, nebe bi ponižavali. A sam, kaže, služio Allahova poslanika, sallallahu ve sellem pa mi je, kaže, to naškodilo. Odnosno, hađađ me proganja, hađađ me pati. Kaže, pa je onda Abdul Melik napisao hadžadžu onaj, da promijeni politiku prema Enesu. Kaže ono ovom svome uh, sluhu, svom prijatelju, kaže, idemo kod njega, hajmo kod onoga koji nosi Allahov knjigu, to jest hajmo kod Hafiza, hajmo tražići njegovo zadovoljstvo, to jeste da onaj poboljšamo odnose sa njim. Ebu Bekri ibn Dured kaže, Abdul Melik je napisao Hadžađu pismo u vrijeme još Ibn Ešasa. Moraš, kaže, znati da Allah nema potrebu za tobom i da tebe Allaha potrebni. Ne smiješ se poniziti pred ljudima jer onaj, oni tebi nisu potrebni. Kaže, ako te Allah počasti, ti, kaže, opraštaj rad njega, a ako te Allah Đelšanuhu onaj, e, ponizi, ti se samo, kaže, njemu možeš vratiti. Kaže, jednom prilikom je neki čovjek ušao kada Abdulmelika i zatraži da svi ostali koji su bili tu u prisustvu njegovom ne odu. Kaže, pa Abdulmelik rekao da se uklone. A onda, prije što je pošao da govori, kaže njemu Abdulmelik, pozoravam to tri stvari. Nemoj me hvaliti jer ja najbolje znam kakav sam. Nemoj, kaže, lagati jer ulaži su kratke noge. Mislim, prenešanom smislu. Kaže, jer lažov nema stava, nema riječi. I nemoj nijokome u mom društvu od mojih podanika da pričaš, onaj, jer svi su oni između moje pravde i mojeg, mog oprosta. A bolje im da, da sam pravedan i da im oprostim nego što ću im učiniti nepravdu ili nekome onaj, e, da učinim nešto nažao. Ili da te kaže pustim, kaže pusti me. Pa je ovaj kaže izašao nije ni jednu progovorio. Esma je prenosio svoga oca da je kod Abdulmelika doveli jednog čovjeka koji je bio još onaj se izašao sa pobudjenicima, to jeste Haridžijama, pa je Abdulmelik naredio da mu se skine glava. Kaže on, ja je Miral Muminin. Ne, ne smatram da me trebaš tako, kaže, nagraditi. Kaže on, a kakva je tvoja nagrada? Kaj tako me Laha, saslušaj me. Tako me Allaha nisam izašao ni sa jednim čovjekom koji je bio protiv tebe, a da nije izgubio bitku i da nije bio ubijen. Dakle, s kim god sam se družio, družio sam se radi tebe, jer ja sam bio baš u svakoj bici baksuz pod toga tvog protivnika. Kaže pa se Abdomelek, ali nasmio je rekao, pustite ga, onaj, ne, nemojte ga tirati. Abdulmelik je odgajatelj svoje djece Ismailu ibn Ubejdula ibn Abil Muhađer rekao poduči moju djecu istini, poduči ih Kur'anu, kloni ih od lošeg društva jer loše društvo im neće nikakvo dobro donijeti, a naučit ih stvari koje nisu za kulturu kloni ih od e, sluga, jer će ih sluge uništiti. Nego polako postupaj sa njima, hrani, hrani ih mesom, ono će ih ojačati, poduči ih pjesništvu, poeziji, oni će, kaže, znati kako će vladati sa njom. Kada im daješ, daj im mjerom, kada piju, neka se napiju koliko im je dovoljno, a kada hoćeš da ih tučeš, tuči ih da niko ne vidi, jer ako ih neko vidi, postaće im se rugati. <clears throat> Kaže, jednom prilikom je kod njega ušao neki stari čovjek, nikoga nije poznavao, niti je eh, znao što je došao, pustio je papir pred Abdulmelika i otišao. A na papiru je stojala Bismillah Rahman Rahim, o čovječe, Allah te kaže, postavi između njega i njegovih robova, pa budi vladar, odnosno vlada je pravedno, nemoj slijediti svoje strasti, pa da te strasti odvedu sa Allahova puta. A onda citira ajet pa kaže, oni koji budu odvodili sa Allahova puta, njima pripada bolna pa-, patnja zbog onoga što su zaboravili za sudnji dan. Zatim drugi ajet je Allah Đašanu kaže, za ne misli onda će biti proživljeni, proživljeni na veličanstven dan, dan kada budu ljudi stajali pred gospodarom svjetova. Zatim je, namaju još jedan ajet pa kaže, to je dan u kojem će sakupiti ljudi, to je dan gdje će biti svi svjedoci prisutni. A onda kaže وَمَا نُوَخِرُوا إِلَا لِيَجَلِ مَعْدُودِ A mi nismo ovaj dan odgodili ozim do određenog časa. Kaže dan tebi i onome što je ostalo za nekoga drugoga, to jeste vladana tvoja ili nečija druga nakon tebe. Zatim mu je naveo sljedeći ajed pa kaže to su njihove kuće koje su ostale porušene zbog njihovog zulma koji su činili. ja te kaže upozoravam dana kada će glasnik pozvati uhšurul ladina zanemu ezvađahum, pozovite one koji su nepravde činili i njihove onaj e, supruge. Zatim je napisao ajde Allah džashan kaže ela ela la'natullah ala zalimin kaže pa je Abdul Malik se promijenila boja na licu i ostao je toliko nekoliko dana je u tom halu ostao nije došao sebi zbog ovoga što mu je ovaj stari odnosno starac ostavio na, na papiru. Kaže kada mu je došla smrt Ušao je kod njega njegov sin Velid pa je zaplakao. Abdul Melik reče, zar plačiš poput djevojaka i robkinja? Ako kaže umrim, stegni kaže svoj pojas, jer oni su koristili dakle onaj dvije, onaj odjeću, dakle imali su dole kako se kaže izar oko sebe i gore ogrtač, kad je stegni jedno drugu, dobro se kaže pripremi, od, odjeni kaže kožu tigra i nemoj kaže stvari prepuštati slučaju, to jeste pazi se i kurejšija, to jeste budi jak vladar. Zatim je rekao, veli da je boj se Allaha onome što ti ostavio onaj od e, nasljedstva. Ču, pazi se moga vasijeta ili pazi moj vasijet. Pazi na svoga brata Muaviju i o, e, veži rodbinske veze sa njim. Zatim pazi brata Muhameda, dadni mu da vlada polotokom i nemoj ga smjenjivati. Pazi našeg Amidžića Ali ibn Abasa, jer je, kaže, između njas i njega prekinute davno veze čuva je Hadžađa ibn Jusufa, jer njemu prihvada, pripada zahvalnost ili zahvalnost za ono što je savladao od nepretelja i što je pripremio država da vladaš njima nakon moje smrti. Zatim je rekao svom sinu, kada umrem, pozove ljude nekad dadu prisegu, ko neće, onda sablja. Budi pažljiv prema svojim, svojim braći, svojim braći svojim sestrama, najdraža mi je, kaže Fatima, Kada je čuo da Gasal priprema vodu, kaže, ko je ono, kaže, Gasal, da sam, kaže, Bogdom bio Gasal, da zarađujem ko što je on zarađivo, da nikad halifa nisam bio. Kada je umirao Abdul Melik, u tom smrtnom času nekomu je rekao šta osjećaš? Kaže, osjećam kao što je Allah Đalšanu rekao وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَا ظُهُورِكُمْ Došli ste nam pojedinačno onako kako smo vas stvorili prvi put. Ostali ste iza vas ono što smo vam dali, to jest ostala je vaša vladavina. Kad je čuo Sejdin Musaib za njegove riječi i kako mu je kako žali za vladanom, kaže hvala Allahu koji je dao da u smrtnom času bježe nama, a ne bježimo mi njima. Umro je u Damasku petak, neki kažu četvrtak, neki kažu onaj da je to bila srijeda, polovini ševala 86. godine dženazu mu je klanjao njegov sin Velid ili takozvani njegov predstavljanaslednik. Imao je 60 godina. I onda sad im Kathir navodi ovdje razilaženje da kaže nekada imao 58, 56, 54. Allah najbolje zna. i za sebe je ostavio djecu Velida Sulejmana, Mervana, starijeg Deređa, Ajšu, jezida, zatim Mervana mlađega, Muaviju deređa, Umu Kulsum, Ebu Bekra, Hakema deređa, Fatimu, Abdullaha, Muslima ili Muslime, Munzira, Ambesu, Muhammeda, Saad al-Hajra i Hadžađa. Bilo je 19 djeci od različitih majki. Ove godine je preselio Arta ibn Zufer, ibn Abdullah ibn Malik ibn Šedad ibn Damre. Kaže se za njega da je Omer živio do te mjere da je živio više od 130 e, godina, bio je uglednik među svome, u svom narodu, poznat po onaj e, poeziji, pjesništvu i tako dalje. Ove godine je priselio mu Tarif ibn Abdullah ibn Shahir, jedan od uglednih e, onaj, tabijina. Družio se sa Imranom ibn Huseinom, a kaže se za njega da mu je onaj Allah odazivao se na dovu. Pa je savjetovao ljude, kaže, onaj ko bude tajni život i javni život se onaj uravnotežili, on neka zna da kod Allaha ima mjesto. Pa kaže, kad god ulazite kod bolesnog čovjeka, tražite, ako je u mogućnosti da vam dovi, jer je tad najiskreniji čovjek u svojim dovama. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammadu ala Muhammad wa jazakum ala khayra al كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي